jedno od najvećih otkrića u znanosti je otkriće elektrona. Svi znamo osnovna čestica jel, koja je u atomima, molekulama, u omotačima. Od, e, elektron prvi koji je tvrdio da je otkrio bio Tesla. To je potpuno nepoznato u svjetskoj znanosti. I to je, su vrlo zanimljive to okolnosti. Suda vam u knjigama piše da je J.J. Thompson, veliki engleski fizičar, otkrio elektron. E, a što je sad stvarna istina ako se gledaju publikacije? 1891. Tesla je objavio članak u kome je rekao da na temelju proučavanja izbijanja električnih u katodnoj cijevi i tu se pojavljuje ono, to je staklena cijev, jer je nutra sisan zrak i onda e, se pušta struja i tu se vidi nekakvi bljeskovi, nekakva svjetlost se vidi. I on je na temelju toga zaključio da unutar te katodne cijevi nositelji električnog naboja su male čestice, on kaže čestice nositelji električnog naboja, dakle elektroni. I onda je taj isti J.J. Thompson, i to je Tesla objavio u vodećem američkom znanstvenom časopisu. I onda je J.J. Thompson, tada vrlo ugledan fizičar, napisao oštar članak u kome je tvrdio da ovo što, su tes, što Tesla govori da su gluposti, jer svako zna da tih čestica nema, elektrona nema, nego su to nekakve zrake. Onda je Tesla ponovno odgovorio u istom časopisu J.J. Thompsonu tvrdeći da Thompson nije u pravu, jer da on pogrešno interpretira e, njegov eksperiment. Pet godina kasnije, Thompson radi eksperiment sa ciljem da dokaže, ja bih rekao da je Tesla u krivu, ali rezultat tog eksperimenta da on zaista, ali sad na drugi način, direktno dokazuje da takve čestice elektroni zaista postoje. I to Thompson objavljuje, a da nigdje u referencama ne spominje Teslu. I naravno Thompson je među prvim dobitnicima Nobelove nagrade, to je isto vrlo teško Teslu pogodila.